الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله poglavlje uvjeti ispravnosti namaza. Nakon što su spomenuli nekoliko pitanja vezanih za namaz, propis ostavljanja namaza, propis namaza i tako. Nakon što smo govorili o ezanu koji dolazi prije namaza, počinjemo o uvjetima da bi namaz bio ispravan. Takozvani šartovi uvjeti da bi namaz bio validan. Prvi uvjet da bi namaz bio validan, znači uvjeti su stvari koje treba da se ispuni prije nastupanja namaza. Imaćemo ruknove, temelje namaza, to je nešto što je sastavni dio namaza u namazu. A uvjeti su nešto što treba da se desi prije namaza. Prvi uvjet validnosti namaza jeste nastupanje namaskog vremena. prvi uvjet da bi namaz bio ispravan jeste nastupanje namaskog vremena. Nije validan namaz obavljen prije nastupanja namaskog vremena po konsenzusu islamskih učenjaka. Ovo je lijepo da znate, iako se to podrazumijeva, ali ja sam bio u arapskom svijetu gdje dođu ljudi i klanjaju sabah sejaci. Šta je to? Kaže, pa mi smo i mi spajamo s jacijom seba. I tu u arapskom svijetu i to vraćaju se sa umri. Ili s hađa. mi sad sjedemo u autobus i mi ćemo ići do granice sve do sabaha, kaže, i posle tamo mi ne možemo stići klanjati Saba, mi ćemo klanjati sad njega s jacijom Ili eventualno 11, 12 klanjaju Saba. Znači, po konsenzusu učenjaka ne može se namaz klanjati prije namaskog vremena. Isto tako nije isprava namaz koji se klanja nakon namaskog vremena. Kao što se ne može namaz klanjati prije vremena, ne može i nakon vremena. Allah Đelšanu kaže, doista je namaz vremenski ograničena obaveza. Podne ima svoje namasko vrijeme i kindje ima svoje namasko vrijeme i klanja se od početka do kraja kad imamo vremena. sad dok nismo još počeli, dok ne nekto zaboravio, on, pogotovo mi danas živimo u vremenu, ljudi imaju radne obaveze e, i razno razne druge pritiske, veoma je bitno ljudima dati do znanja da je namaz ispravan u bilo kojem periodu svog tog vremenskom određenom za njega je validan. Primjer radi. Evo danas ćemo reći, danas je bila Indija u 4.45 i 55. Imamo čovjeka koji kaže ja imam radnu obavezu do četiri. Dolazim kući u 4.15 i tek ću podnijeti klanjati u 4.15. Mogu li ja tako svaki dan? Možeš hađija i ti si ekstra dobar ne Ne mu nabijat kompleks, znaš šta je najbolji namaz u njegovo prvo namasko vrijeme? Jest, ali čovjek radi, ima obavezu, hvala lao kad može doći kući i klanjati. Kaže, možeš li klanjati nesmetano? poslu? kaže, mogu. Klanjaj bolje. Kaže, ne mogu nikako. Radi na šalteru cijelo vrijeme pečatim pisma. Dođeš kući, klanjaj. Bitno je da nam klanjaš namaz podnije 10, 15, 20 minuta, pola sata prije isticanja i ne mogu, ne mogu vremena. Što znači, želim da vam dam jednu veliku poruku i pouku za ljude koji vas pitaju, i kontaktiraju. Ne mogu namaz klanjati na početku namaskog vremena. I nije uvjet. Jest najljepše se namaz klanja odmah, ali Džibril alaih salatu wasalam kada je Božijem poslaniku došao da mu pojasni namaska vremena, prvi dan je pet namaza mu klanjao na početku namaskog vremena. Drugi dan je klanjao svi pet namaza na kraju, u zadnjoj, bukvalno zadnjoj minuti. I onda kad je to završio pet opet namaza drugi dan, u zadnjem namaskom vremenu, kaže namaska vremena su između ovoga, između početka i kraja, kad možeš klanjati. I zato nemojte ljudima otežavati onda gdje nema potrebe da se otežavaju. Čovjek kaže ja vozim, ja sam u doktor, ja radim, ne mogu osim da stignem. Najbitnije je da mu kažeš možeš li klanjati u namaskom vremenu? Mogu. Završimo. Nemojte ljudima otežavati. Boži poslanji kaže, i ako ćemo to sad inšala ispravno, ko stigne jedan rekiat i kindije klanjati u ikindijskom vremenu. Znate koliko jedan rekiat treba? Dvije minute. On je stigao klanjati ikindiju. Znači samo stigu rekiatu i kindijskom vremenu. Već ona tri klanja u akšamskom vremenu je klanjati kindiju. Normalno, to ne znači, eh, ekstra. Klanjam i kindiju, jedan reka tri, odmah Allah odbjer ovaj klanjam akšan, spojim i kindiju i akšan i ekstra. Ali da dođeš u opciju da možeš, da, da se moraš tako ponašati jednom, dva put i tri put u mjesec dana ili godišnji, znači da znaš da je to dozvoljeno. Počnimo sa namaskim vremenima, praktično, jer može se desiti, desiti veoma lako, otišao si na ikman, otišao si na put, kako znati kada koji namasko vrijeme nastupa bez sata, bez, bez kiblije, bez mobitela, bez nas... Znači, kako odrijeti? Ova naša vjera je vjera univerzalna. Kao što je za ljude gore na sjevernom polu, tako je za Arape, tako je za Evropljane, tako je za Bosance, i za ljude na selu i ljude u gradu i ljude koji imaju satelitskom antenu i koji nemaju satelitsku antenu. Znači namaz je velika pojava u islamu i vidjet ćete kako je lako odvijediti namaska vremena. Počinjemo sa namazom. Ko zna? Zašto islamski učenjaci, kada govori o namaskim vremenima, počinju sa podni namazom, dobit će nagradu. Ali ko promaši, a odgovorio je, ima penale. Ajde, reci, Zato što onaj, je onaj, naši poznanik sa ovaj od, od, od, onaj, plodne eh, eh, namaza krenuo. Šta je krenuo? Plodne namaza krenuli na hač? Nije, nego onaj, da mu tamo pokaže namaz se klanja tu. I namaz klanja da Je tačno ovo? Gdje ste u čemu? Mislim sam ono, dersu jednom pa mora da smo desu, nisi mogu čuti na, na, na, na onaj, kako se zove, na vijestima. vijestima <laughs> ne kažem, samo što nadesu. Hoćeš od njega zadnjemu pet maraka kreći, je sam toliko vrlo. Yes. Ja sam mislio da neće niko sigurno znati odgovor. A druga? Nemo kako što ti mnogo zbog. <laughs> Samo požuri, ode na vrijeme, ode nam sad, ode nam sad. E, dobro, taj Evo tebi, onaj, kak se zove, brate, ti što si znao, i tebi isto jedna knjiga, ovo je ekstra lijepa knjiga. Ja sam mislio da neće niko znati odgovoriti. Počinjemo sa podne namazom. Zašto islamski učenjaci? Nije to obaveza, ali kada u knjigama fika počinju govoriti o namaskim vremenima, uvijek počinju većinom sa podne namazom, povodeći se za Džibrilom, ali salatu selam, jer on kada je došao da pojasni Božijem poslaniku kako da klanja u kojim namaskim vremenima, počeo sa podne namazom. Podne namaz počinje sa momentom kada sunce priđe polovinu neba. I traje dok ne postane sjenka određenog tijela onoliko koliko je tijelo veliko. Kako je to jednostavno? Uzmijete štap čija dužina je metar i zabijete ga u zemlju, ali da iz zemlje viri sad još metar a dosta je 20 cenata zapita. I pratite sjenku, sunce izlazi, izlazi, šta sjenka radi? Smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se, smanjuje se i dođe u jednom momentu, mala je ta sjenka, jer teško je naći ugao da nema sjenke. 20 cenata i stani. Stoji jedan moment i onda se počne povećavati. Onog momenta kada se sinka počne povećavati, nastupilo je podni na vas. Jer to filozofija teška, tako jednostavno uzmete znači olovku, predmet od metara, samo je bitno da znate koliko je dug, i zabijete ga u zemlju i čekate. Sve dok se smanjuje sjenka, sjenka kad sunce ga udara tuda sa istoka, sjenka je u početku duga. Kako sunce oskače, sjenka se povlači, jel tako? I sjenka kad onog momenta stani. Ovo je veoma bitno sada zapamti ovaj period koliko je sjenka, na koji periodu je stala. Rećemo da je tu bilo 20 sanjaka tu zapamtite, i stala je sjenka i počeje se sjenka povećavati nakon što je sunce prešlo, sad se ona počinje povećavati, nastupilo je podnije. Znači sunce je prešlo polovinu neba. Ovih 20 cenata nam je bitno zašto? Da bi odrijedili kindiju namaz, nećemo reći dužina onog lakšeg štapa od 20 od metar, kada bude sjenka metar, već kada bude sjenka metar i 20, jer se onih 20 cenata ne broji. Jeste shvatili u filozofiju ili to je nešto komplikovano? Ima sjenka koja postoji u vremenu kada je sunce na polovini neba, ta sjenka se ne broji. Zato poslije kada hoćemo odrediti kada nastupa i Kindija, uzimamo prvu u obzir tu dužinu sjenke koja je bila onda kada je sunce bilo na polovini neba, onda dodamo dužinu tog metra i to je i Kindija namaz. Početak i Kindije namaza. Vrać, e, e, to je znači podni. Bitno je da prvo da tamo i za svaki namaz, namaz ćemo spomenuti samo jedan ili dva propisa. Znači, podni počinje onog momenta kada sunce prijeđe polovinu neba. To je početak namaskog vremena. Završaj onog momenta kada sjenka svakog predmeta postane duga kao on, izuzimajući dužinu sjenke koja je bila u periodu kada je sunce bilo na polovinu neba. Jesmo svi to shvatili? Jesmo. Ok. Što se tiče podne namaza, u osnovi je propisano se klanja u prvom namaskom vremenu, u smislu najveći je seba klanjati u prvom namaskom vremenu. Jel tako? Jest, slobodno recite jest. Osim u jednoj situaciji. Kada? Kada, govorimo o podne namazu, kada je velika vrućina. Kada su velike vrućine, Allah poslani kaže i da ištedel harru فَأَبْرِدُ عَنِ الصَّلَا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمَ Kada su, kaže, velike vrućine, odgodite podni namaz, jer, kaže, zaista je to džehennemskih zadah, ta velika vrućina. Tako da se podne odgodi na jedno pola sata pred ikindiju se klanja i dok su ljudi tu već u džami još sačekaju 10-15 minuta, uči sezan za ikindiju, klanjaju ikindiju i idu kući. To je hadis u Buhari i Muslimu, kako neko ne pomislio da valjamo kakve hadise, izmišljeni. Znači propisano je da se podni namaz klanja u prvom namaskom vremenu, shodno adisima gdje Boži poslanik kaže najbolje dijelo je namaz u njegovom prvom vremenu. Izuzima se i da podni u velikim vrućinama kada je ljudima teško otići do, do da puno je vruće, kada se klanja pred ikindiju na nekim pola sata. To je što se tiče propisa podni namaza. Ikindija namaz nastupa onog momenta kada dužina svakog predmeta, sjenka dužine svakog predmeta bude onoliko koliko je predmet sa sjenkom, ne smijemo je zaboraviti, sa sjenkom koja je bila prisutna u momentu kada je sunce bilo na polovini neba. Nastupla je Kindija. Traje do zalaska sunca. Kada zađe sunce, završila je i Kindija. Ovo je generalno. to ne ono. Koji? Ne znam zašto je bilo Evo, kako Pa, non pratiš, jedan dan upratiš i završena stvar, napišeš, ako si danas pratio, i imaš sad, vino, razumiješ i napišeš, u 1.15 je počela i sutra do 1.15 nemoj džaba mjeriti čekati, u 1.15 samo dođeš i pogledaš i to je završena stvar. A onaj, ovo govorimo kako bi čovjek trebao da odredi ako nema nikakvih pomagala. <clears throat> i je nastupila, traje do zalaska sunca. I Boži poslanik kaže, ko stigne samo jedan a te kindije prije zalaska sunca, stigu i kindiju. S tim što nije dobro odgađati kindiju da sunce, ono, ajde da kažemo, požuti, da već u njega možeš gledati, da je izgubilo svoju snagu. To je, kako ga zovu učenjaci, vrijeme da ruri. Samo ako imaš neku veliku obavezu odgodi. Inače i treba klanjati prije nego što sunce izgubi svoju snagu. Ali, da postoji velika neka potreba, sve dok sunce vidiš nije zašlo za planine i kindiju klanja slobodno. Nakon što sunce zađe, ali ne zađe ti sad, evo neću da se ne bi neko naljutio, ali možda ja, pošto sam gore bio na vlašću u ratu, onaj gluha bukovica ima jedno selo. Oni su ovako u jednoj kotlini. U njih sunce iziđe u 11, zađe u tri i čovjek kaže, e, evo ga zašlo sunce, hajmo klanjati takšan. je to je zašlo zato što si ti u brdima i zato što sunce, sunce kada zađe negdje znači na nivou mora, otprilike gdje čovjek gdje može imati pregled horizonta. A ne selo ti pod nekim brdom jutri sata zašlo sunce, kaj ajmo akšam Allahu Znači da ispravno shvatimo terminologiju koju koristimo. Zalazak sunca onda kada sunce zađe znači onaj na horizontu, kada imamo priliku da vidimo horizont. Tada je nastupio akšan. Rekli smo i k'indju, isto pohvalno klanjati u prvom namaskom vremenu, općenito, uvijek. Ne treba je odgađati do kraja osim u iznimnim situacijama. Akšan. Džibril Ali Selam kada je Božijeg poslanika učio namaskim vremenima, Akšan u oba dana je krenuo u prvom namaskom vremenu. Što je bio razlog da određen broj učenjaka kaže da je tijesno akšamsko vrijeme skroz. Tako da akšamsko vrijeme nastupa zalaskom sunca i traje dok ne nestane, dok nestane crvenila na mjestu gdje je sunce zašlo. Znači zapamtiš, tu sunce zalazi i zašlo je nastupa akšam. I tu gledaš, gledaš, gledaš, jednog momenta više ne razlikuješ to mjesto i ono tamo. Nestalo je crvenilo tog momenta je nastupila jacija. Akšam je pohvalno klanjati u prvom namaskom vremenu zato što je njegovo namasko vrijeme, znači kratko. Jacija nastupa onda kada nestane crvenila na nebu gdje je zašlo sunice onog momenta. Pogledajte kako se vezuju za velike krupne pojave. Svako može vidjeti ili nestalo od crvenila. Ne treba satelitska antena, ne treba ti mobitel, ne treba ti busola, ne treba ti ništa. Nestalo crvenila na suncu, možeš krenuti akciju. Nestalo crvenila sunca na horizontu. I traje do polovine noći po ispravnom mišljenju. Ima više mišljenja dokada kada traje akcija, Allah najbolje zna najjači mišljenje, ono mišljenje na koje ukazuju dokazi jeste da do polovine noći se može klanjati jaciju. Jaciju je pohvalno ako ne predstavlja problem džematu odgoditi do pred, pred kraj namaskog vremena. Boži poslanik kaže jedne prilike kada je okasnio dobro sa jacijom pa mu došao Omer, hadis opet u Buhari muslimu, kaže Allahu poslaniće, žene su već i djeca ošli spavat, mi u džami sjedimo, čekamo, Kaže Boži poslanik, leula en ašuka ala ummeti la martum bi salati hadi Da se ne bojim, da ću otežati svom umetu jer bih naredio da jaciju sad kranjaju oko polovini noći. Znači, jaciju je pohvalno odgoditi, ali ako to ne predstavlja poteškoću. Ako predstavlja poteškoću, dok nastupi jacijsko vrijeme, može se klanjati, odnosno shodno džematu. Boži poslanik, kao što je došlo u na kada bi vidio da su se rano okupili, klanjao bi sa njima rano jaciju. Kada bi vidio da oni kasnije i sačekao bi, znači da se ljudi okupi džemat, pa makar i okasnili do pola noći, nakon toga bi klanjali jaciju. To je jacija namaz, znači nastupa i počinje sa zalaskom crvenila na horizontu. Traje do polovine noći. E, polovina noći, je tu 12 sati? Nije. Kako nije to? Nije. 12 sati. Nije uvijek. Nije uvijek. Polovina noći se određuje tako što će ćemo zalazak sunca uzeti i pojavu zori. A ima mišljenje i pojava izlazak sunca uzeti taj period i popoloviti ga. Pa primjera radi, kada bi rekli da sunce zalazi u 6 sati, najveći 18, a izlazi pojava zore i zajtra u 4. Kada će biti polovina noći? U 11. Znači, popolavljamo period kada je sunce zašlo i kada se pojavljuje zora, iako po meni je veoma jako mišljenje da se gleda kada sunce iziđe. Ali eto, u svakom slučaju, po ovom je malo onaj predostrožniji. Znači, period u vremenu kada je zašlo sunce, do pojave zore se popolovi i to je polovina noći. Riješili smo jaciju, znači rekli smo kada nastaje, kada završava, kada je najbolje klanjati. Najbolje klanjati pred kraj namaskog vremena ako to ne predstavlja poteškoću. Isto tako, neće čovjek kazati ja ja bi da upraktikujem sunet pa neću ići u džemat koji počinje klanjati odmah nakon, nakon što se kod nas praksa, ja hoću da upraktikujem sunet. Ne. Pošto je namaz u džematu vađi, onda ćeš dati mi je prednost. Ali kada bi se džemat dogovorio pa kažu sutra ćemo klanjati jaciju odgođeno, tada ćeš klanjati sa Jeste li me shvatili ovu bitnu stvar? Znači, neće čovjek zbog sumneta da bi uprakticirao kašnjenje jaci i reći ja neću ići u džemat. Ali da se desi da iz određenog opravdanog razloga prespavao, bio bolestan ili, ili, prošla ga je jacija u džematu. Onda i u, njegovom pogledu je lijepo ako može da odgodi jaciju do pred kraj namaskog vremena. Nadam se da smo shvatili ovo pitanje. Ostaje nam još šta? Sabah namaz. Sabah namaz počinje kada? Sa pojavom zori. Šta je pojava zori? Pojava zori je pojavljivanje zori uzdužno na horizontu. Ne vertikalno. Uzdužno. Jer ima nešto što se zove lažna zora koja se možda sat vremena prije pojavi pravi zove pojavi uzdužno, ne, e, vertikalno. Mi tražimo da počne da se pojavljuje uzdužno i da svakog momenta sve više jača i jača. Razlika između pravi i lažne zore su dvije. Što je ova vertikalna lažna i ona bude, pojača se i nestani. A prava zora za koju se vezuju svi propisi u šerijatu od kojih je i sabah namaz jeste da je uzdužna po vrhovima brda znači uzdužno i ona se iz momenta u moment pojača. Nema prekida. Onog momenta kada čovjek vidi da su se počeli javljati znaci, da su se počela vidjeti brda, ono je, nastupio je sabah namaz i traje sve do dok sunce izići. Eto, je li teško to zapamtiti? Pogledajte kako je to šerijat vezivao za velike pojave Svako može vidjeti da li sunce izlazi, da li, sun, da li se pojavila zora. Kada je najbolje klanjati sabah namaz? Najbolje ga je klanjati u početku namaskog vremena kada smo sigurni da je sabah nastupio. Jeste shvatili ovo što sam rekao? Sabah namaz je najbolje klanjati u tami. Jer Boži posljednik, kao što je došlo u hadisu Buhari i muslima, kaže kane yusalli bil gales. Čak imaju i vajtu u Buhari Muslim, kaže, pa bi žene koji su klanjale sabah, klanjale i otišle bi kući, niko ih nije mogao zbog mraka u kojim se klanjao saba, niko ih nije mogao prepoznati ko je i šta je. Znači, sunnet je da se klanja sabah namaz u početku namaznog vremena, ali pod uvjetom da si siguran da je sabah nastupio. Zadnja opcija kada se može klanjati sabah namaz jeste prije izlaska sunca. Po našem hanefijskom mezhebu, znači, imaju hadisi esfiru bil feđri fe innehu a'zamu lil eđr bukvalno prevedeno kao odgodite sabah namaz jer je veća nagrada u tome. Hadisi, malo prije koji smo citirali, po kojima radi ostali mezhebi koji kažu da se sabah namaz treba klanjati ranije, su jasniji. Ovaj hadis, ovaj riječ ovdje, esfiru bil feđri, je dvosmislenog smisla na arapskom jeziku. Ja vama moram prevesti ovako pa vam kazati odgodite namazan. Nije on došao odgodite namazan, on je došao u jednom drugom terminu. Dok ovi hadisi u kojima stoji znači da je Boži poslanik klanjao na početku toliko da je bio mrak, da ljudi nisu mogli raspoznati ko do njega klanja. Da su se žene znale vratiti, niko ih nije mogao prepoznati. Oni su jasni da je Boži poslanik klanjao rano. Kako ovaj hadis ispravno shvatiti? Prvo, nema smjeti uopće da se klanja, znači ovako se klanja kod nas u džamijama, jer je tu rekli smo namasko vrijeme, kad bude se klanja, alhamdulillah, hajde. Pogotovo koji u pitanju džemat, mi treba da idemo u džemat kad džemat klanja. Ali kako ispravno shvatiti ovaj hadis? Inša Allah, ispravno shvatanje da je pohvalno e, u sabah namazu dugo učiti. Pa je to ciljao Božji poslanik da kaže odgodite sabah namaz u smislu odgodite ga dugo učeći Kaže, zaista je to veća nagrada, znači zaista je veća nagrada da, da dugo učite na sabah namazu. Znači, kada vidite tamo koliko je dugo Boži poslanik kanjao sabah namaz, znači koliko ajeta je učio, čovjek se ponekada i iznenada. To su, braćo moja draga, namaska vremena i rekli smo, ne trebamo ljudima otežavati vjeru, sve dok čovjek kaže ja mogu klanjati u ovom namaskom vremenu, njemu kažemo Allah ti olakšu i samo bismillah. Rekli smo, znači imamo izuzetak u pogledu podne namaza, svi namazi u osnovi, zapamte pravilo, svi namazi najbolji je klanjati na početku. Osim šta? Podne, kada je velika vrućina i osim jacije, ako to odgovara džematu. Što se tiče namazke vremena, inša Allah, završili smo. Idemo dalje. O čemu smo do sad govorili, ko će mi reći? Uvijek nama? Prvi uvjet je bio nastupanje namaskog vremena. Pa smo govorili o prijet namaske vremena. Drugi uvjet pokrivanje stidnih mjesta u namazu. Znači, govorili smo o prvom uvjetu pa smo spomenuli da je namaz vremenski ograničena obaveza, da ima svoj početak, ima svoj kraj, kao što ga ne smijemo krenuti prije vremena, ne smijemo ga odgoditi nakon namaskog vremena i spomenuli smo kada je početak, kada je kraj namaskog vremena kada god čovjek može da klanja dok je u granici između početka i kraja, on je u hajru. Nakon toga drugi uvjet za validnost namaza jeste pokrivanje stidnih mjesta. Malo prije smo o tome govorili nakon odgovarajući na pitanje i odgovore. Muškarac minimalno što bi trebao pod obavezu, obavezu, veliku obavezu da pokrije namazu jeste od kuka do ispod koljina to je ono, ajde da kažemo, neko koji je siromašan, ko nema druge odjeće u nekoj iznimnoj situaciji, negdje otišao možda na bazi da se kupa ili nešto slično tome. A u osnovi čovjek treba da se lijepo obuče prilikom obavljanja namaza, a to lijepo svakako obuhvata da obuče nešto gore na ramena, da li će to biti majica, košulja, sako ili nešto drugo. Ali minimalno, minimalno za validnost namaza jeste od kupka do ispod koljeva ali smo rekli, to je za muškarca, ali smo rekli da je svakako pohvalno da čovjek shodno onom kuranskom ajetu ne zinetekum inda kulli mesđidin, kada god idete u džami obavljati namaz, lijepo se obucite. Svakako da nije plavo lijepo, zamisli sada ti dođeš na teraviju i ti u kupačinom šorcu. <laughs> Sam bi radio kakav haram. Nisi uradio haram, ali ne doliči to kao što ne bi ošao kod direktora neke firme, tako ko neki Bruce Lee, Isto tako ne doliči da pred svoga gospodara staniš u pupačim šorcu. Žena u namazu Ima ovdje malo ulema koja, znači ovdje se pitanje vraća da li žena je obaveza nositi nikab ili ne. Samim tim da li ima muškaraca kod nje kada klanja ili ne, ali generalno ono što smo učili nekad u Mektebu, jeste žena sve treba pokriti u namazu, osim šaka, lica, ali ovaj dio lica, pazite, ne ovako kako naše sestre nosi mahramu, ovaj dio donji koji se zove podbradak, on se ne dio ono je... ovo je dole obavezno pokriti. Tako da mahrama ženi treba da bude ovdje, ovako kako to nose naše nekad sestre iz Turske. Ali oni malo zbiljniji, oni što nose crni mahram, oni što nose šareni, što su koji Afrikanke, to je druga priča. Znači žena treba da pokrije, odnosno može otkriti ono što se perije prilikom abdesta a ovo dole treba pokriti. To je ispravno pokrivanje žene koja ne nosi nikad. Da ovakvu mahramu nosi. Da se ovdje mahrama završaje i da se ovaj dio dole ne vidi. Znači žena može u namazu otkriti šake, ne šaka da joj bude šaka ko u nekog ninja i do ovdje da je šaka. Šaka do ovdje. Nije nikakav bokser, da nije nikakav karataš, nije do ovdje šaka, već do ovdje. Da otkrije lice ovako kako smo pokazali, da pokrije podbradak i po određenom broju učenjaka može otkriti stopala, iako je svakako bolje stopala pokriti. To je ono što žena može otkriti na mazu. Iako u svemu ovome nekako ima malo, znači ako određen broj učenjaka kaže da je ženi u osnovi nositi obavezan nikav i oni kažu ako žena klenja pred muškarcima treba nikav imati na licu. Ali ne ulazeći u te detalje, znači žena u namazu može otkriti, naročito ako klanja u ženskom dijelu mjesečida ili sama kod može otkriti šake, ali šake i samo šake, lice i stopala po određenom mišljenju učenjaka. Jer ne postoji jav dokaz da žena mora pokriti stopala u namazu. Tu je, braću moja draga, što se tiče stidnih dijelova tijela. Treći uvjet ispravnosti namaza, rekli smo prvi nastupanje namaskog vremena, drugi pokrivanje avleta, stivnih dijelova tijela, treći jeste udaljavanje od nečistoći. I ono što smo nekad isto učili, ja se dobro sjećam kad sam bio mal, očistiti tijelo, od dijelo i mjesto klanjanja. Tako je bilo u starim tim našim, takvi, oni kako se zove, ili Mihalva napisao očistiti tijelo, odijelo i mjesto gdje će se klanjati. Znači da čovjek od uvjeta namaza je da očisti tijelo, svoje tijelo, svoje odijelo, nekomšino, sebe, svoje tijelo i svoje dijelo i mjesto gdje će klanjati. To je od uvjeta, a govorili smo prošli put, prošle nedjelje, šta je to nečistoća u šerijatu, tako da nekad ako čovjek dođe u situaciju da je na građevini, beton nije nečist, prašina nije nečista, zemlja nije nečista, izmet domaćih životinja čije mjesto je jestivo nije nečist po šerijatu i tako dalje. Veoma nam je bitno znati šta je čisto, šta je nečisto. Ono što smo spomenuli da je nečisto, treba čuvati svoju odjeću, svoje tijelo i mjesto gdje ćemo klanjati od nečistoći. Nekoliko kratkih pitanja vezano za ovu tematiku. Šta uraditi u slučaju kada čovjek nakon što je predao selam vidi da na svome tijelu ili odjelu ima nečistoću? Pa smo rekli, čovjekov namaz je ispravan, makar i znao prije toga za tu nečistoću, ali je zaboravio. Ovo je, vjerujte da veoma često ljudi ovo pitanje postavljaju. Znači, ako se desi da čovjek klanja, pa će skloni nogu u sakru gdje Allah te nagradio. Znači, ako se desi da čovjek nakon namaza, ako ga šeki u toku namaza ne posjeti, ako se sjeti nakon nama, jer dođe on njemu, njemu on fino prije selama i znaš da imaš u ugačan. Ako znači se desi da se sjeti i nečistoće ili je vidi nakon predaj selama njegov namaz ispravi ne treba ponavljati. To je opcija nakon selama. Ako se desi da vidi nečistoću ili da je se sjeti u toku namaza, rekli smo da postoje dvije opcije. Ima opcija da može tu nečistoću uklonuti, ali da i dalje bude pokriveno, znači tijelo koji treba da bude pokriveno na Pa primjer radi, čovjek ima majicu, ispod nje ima potpušu. I sjeti se u toku namaza na drugom rekiatu podnije namaza da mu je se braco opiškio pod resu. On fino namazu samo tako dođe, baci ga i nastavi plan. Kao što je uradio Boži poslanik Ali se ratu kada mu je Džibril kazao da ima nečistoće na papučama. Skinuo je papuće, nije ponavljao namaz. mi iz toga uzimamo da je namaz validan, ali treba nečistoću ukloniti. Ako bi se desila druga opcija, da čovjek je se sjetio nečistoće, ali ta nečistoća je negdje gdje on to ne može riješiti u namazu, rećemo na donjem vešu. Tada će čovjek preknuti namaz, otići, skloniti znači nečistoću ili oprati ili skinuti odjeću i početi iz početka nas. Sve jasno? Hajde ponovi. Malo tebe safatalo, bacate, ali nema veze. Ako može Šta ako može ukloniti? Komšinicu ukloniti s puta, smijeta, ne vode. Ima nečistoću Omogućen da od, na primjer, košinu. Dobro uraditi. To je znači jedna situacija. Druga situacija ako ima nečistoću na dijelu tijela gdje ne može u toku namaza to ukloniti. Tada će šta uraditi? Prekinuti namaz, ukloniti nečistoću i početi ponovno Dobro, to je bilo znači treći uvjet namaza, a to je uklanjanje nečistoće sa ova tri spomenuta e, stvari, znači sa odjeći, sa tijela i sa mjesta gdje klanjamo. Ovdje kada govorimo ne vezi, idemo dalje. Četvrti uvjet, okretanje prema kibli. Da bi namaz bio validan, čovjek treba da se okrene u pravcu kibli. Da bi namaz, pišite, da bi namaz bio validan, čovjek treba da se okrene prema kibli. Mnogo je dokaza, Allah Đelšanu kaže Božjem poslaniku, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Okreni svoje lice u pravcu harema u Mekke. U hadisu poznatom Buhari muslim Boži poslanik onom čovjeku koji je brzo klanjao pa kada je nakon tri puta što je ga vratio neispravno klanjao kaže Allah će poduči me kako ispravno da klanjam. On kaže Allah poslanik kada ustaneš da klanjaš namaz okreni se prema kibli a zatim donesi početni tekbir. Iz ovog hadisa i mnogih drugih ajeta znači ona i argumenta uzimamo da je okretanje prema kibli uvjet. Šta znači okretanje prema kibli? onaj čovjek koji vidi svojim očima kelabu, ali uživo, nije na internetu niti na, na televizor. Ima ljudi sad poslije TV preda se i kaže tu ne kiba. gdje TV, ne. Imate ljudi koji se okreću prema džami u svom selu i to je greška, vjerujte. Znači ima ljudi kaj mi se okrećemo prema džami. Pa džamija ba okrenuta lijevo, ti daš ovako, ne, kaj mi prema džami se okrećemo. I to je greška. Znači čovjek koji vidi kib, očima, blizuje, je, mora se svim svojim tijelom okrenuti prema Kijabi. Tu nema tolerancije. Čovjek koji je u Meki, kod Kijabe, blizu, vidi Kijabu očima, mora se svojim tijelom čitavim okrenuti prema Kijabi. Nema tolerancije ni malo. Što se čovjek više odaljava od Kijabe i od Meki, prostor za, ajde da kažemo, kalkulisanje veći. Tada se okrećemo u pravcu zato Boži poslanik stanovnicima Medini, paste Medina je gledano u odnosu na nas veoma blizu od Meki, Neki 400 do 500 km. Kaže stanovnicima Meki, ono što je od istoka do zapada, sve je za vas kibla. Pazite, za vas, znači ovo je u Medinisi i ovo je prac prema Meki, prema Kibli. Boži poslanik im kaže, pazite, od istoka do zapada, znači o, kada, ako je ovo kibla, znači 45 stepeni, imaš bukvalno prostora da možeš pogriješiti 45 stepeni. Zato kada vidite određeni džamije gdje ima malo nekog zakretanja, tu za pomoć ne Ja sam to dosta puta, ako ste pratili, putem interneta odgovarao na pitanja gdje ljudi imaju problem da je džamija malo zakrita. Znači sva ta neka manja zakretanja treba svakako pokušati to popraviti ali ako džematski odbor, ako je Fendi, koji je najpametniji na planeti, ne želi da se klanja, on hoće ipak da bude u mihrabu, klanjaj za njim i nije ako Bog da problem, sve dok to nije otišlo više od 45 stepeni. Jer Boži poslanik kaže u na Adisu za stanovnike Medine koji su relativno blizu odnosu na nas, kaže sve što je od istoka do zapada za vas je to kibla. Ali ko za koga? Za onoga koji je daleko. Onaj ko, znači imamo dvije kategorije imamo kategoriju ljudi koji vide Kjavu, moraju se prema njoj okrenuti. I onda dalje, što se više odmičiš, okrećeš se prema Meki, okrećeš se znači u pravcu i ne daj Bože, znači da je, da je obaveza čovjeku i to je nemoguće, da se svako mora okrenuti pravo prema kibli, koliko, prema koliko god da je daleko. Allahu rahmet i Allahu milosti je da se okrećemo u pravcu. Tako da znači ako se desi da nekada imate Čak nekada se desi čovjek je nije bio sigurno gdje je kibla pa je se okrenuo i poslije shvati da je malo pogriješio. Ako Boga, znači sve dok je tu u nekoj granici, da nije više od 45 stepeni. Šta je 45 stepeni? Tu je 45 stepeni. Sve što nije 45 stepeni, ako Bog da, može se tolerisati.